Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كاي اسمه نيجي الموقظة إذ مصطلح الحديثة ود إمام الذهبية كوية أسواري رزيمي كنيجي koja pa je stvari rezime knjige a, koje je napisao Ibn Daqiq al-Aid Iqtirah a koji je rezimirao Imam Zahabi Došli smo do fasla, do poglavlja u kojem kaže autor Fika pouzan Fika znači pouzan ravija men vathakahu katirun u lem judaaf kaže to je, to je osoba koju su mnogi u hadisi, imami hadisa, hafizi hadisa, koga su uh, ocijenili pouzdanim, volem ju da'af i nije ga niko ocijenio slabim. Vodunehu, mimo njega, znači ispod, stepen ispod njega, me lem ju vathak, osoba koju e, nije niko ocijenio pouzdanom, ولم يدع ولم ولا ضعف niti je kaže ocjenjen slabim niti je ocjenjen pouzdan niti je ocjenjen slabim znači kao da je prešućen na njegovo stanje nije ništa navedeno za njegovo stanje pa onda dalje navodi autor ovaj navodi vezano za ta, te ravije takve ravije e, kroz hadijske zbirke i uh, učenjake kako su podle prema njima uh, i vezanim meselama vezan za to. Pa kažu nas ako. Fein hurriđa hadithu hadha fi sahihajn. Kaže, fe huwa muvesak bidalik. Kaže, ako se takva osoba, znači ova zadnja, koji, e, koji nije ocijenio, lem ju vestak, nite ga ko ocijenio da je pouzan, vola duife, niti ocijenio da je slab. Znači nisu imami, hafili, eh, muhadisi, Eh, učenjaci hadisa nisu ga eh, tog ravija, nisu rekli niti je pouzan, niti je slab. Kaže Fein uh, eh, Hurriđa haditu, ako, ako njegov hadis, ako on spominut, on u nekom rivajetu hadisa, u dva sahiha, kaže Fahuva mu vatak bizanik. To što je on spominut kao ravija u dva sahiha, to mu je telfib, to mu je ocena da je pouzan. Dovoljno mu je to fadla. Oin sahaha lehu mitl tirmizi u ibn Huzeyme fe džajidun ejda. Kaže, ako ga tirmizi u svome džamiju, ibn Huzeyme u svome sahihu, kažu za njeg, da, da spomenu neki hadis u kojim on spomenu kao ravija i kažu da mu je hadis sahih. Kaže, fe huve džajide ejda. To je također ukazuje da je taj ravija u redu. Da je dobar ravija. Wa in sahaha lehu kedara kutniju wal hakim, a kaže, ako ga Dare Kutni i Hakim u svojim zbirkama spomenu, Dare Kutni u svojoj, u svojoj, u svojoj knjizi eh, Sunen ili Hakim u svojemu Stedreku, ako spomenu takvog raviju, znači ponovim, ponavljam, govorimo o raviji koji niti je ocjenjen pouzdani, niti je ocjenjen da je slab. Ako ga oni u svojim knjigama ocijene, znači eh, Dare Kutni i Hakim, da je moj hadis vjerodosan, kaže fa aqallu ahvalihi husnu hadithi. Najmanje njegovo stanje da je moj hadis hasan. Dobro, dalje. Kaže, وقد اشتهر عند تواعف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح. Kaže, kod potonjih učenjaka hadisa, skupine učenjaka, kaže, poznato je da se kaže za uh, raviju, za kojeg nije rečeno uh, džarh, lem, uh, lem juđrah, znači nije rečeno uh, da je nepouzdan, da ima, da ima nešto kod njeg sporno, za takvog da kažu da je fiqa. Samim tim što niše rečeno za nje kažu da je fiqa. Kaže, ma irtifaj džehaleti anhu. Ali uz uslov, znači da ni da se sletri, da se ne tretira je da je međhul hal, da, da ima džehale. Džehale znači ovdje ima dvije vrste džehaleta. Džehale znači nešto nepoznato. Ima džehaletu ajn, džehaletu ajn znači da zna nime tog ravije. Imamo džehaletu hajl, hal. Džehaletu hajl znači nije poznato njegovo stanje. Da li je poznat, nije poznat. Kari u hada yusema mestura. Ova osoba se naziva mestur, mesturul hal. Mestur hal znači, mestur znači nešto prekriveno. Prikrive, znači prekrivenom stanje, ne znamo kako je stanje. Vo yusema mehalluhu sidq. Ili se kaže za njeg mehalluhu sidq. Znači, uzima se da je kod njeg da je sidq, da je ispravno, da je u redu. Znači da hadis može dignuti na stepen dobrog hadisa. ويقال فيه شيخ za takvog raviju se kaže šejh a šejh je ocjena za raviju za koji za koji hadis se prihvata i može ući u, u hadise u koje se ubrada hadis dobar ako ima nema nešto drugo što ga čini slabijim dobro u nasavku kaže wa qawluhu majhul la yalzamu minhu jahalatu aynihi kad za nekog raviju kaže majhul majhul znači nepoznat Kaže, ne mora znači da se ne zna njegovo ime. E, Džahaletu ajni, da se ne zna uopšte ko je on. Može se znati ko je on po imenu, međutim ne zna se ili pozna, nije pozan. Vojn džuhile ajnuhu, wa haluhu, kaže, fa eula ella juhteđu bihi. Kaže, međutim, ako se kaže, ne zna ni njegovo ime, uopšte zna ko je on. Da kažu, neko prenosi hadis, neko prenosi neki, prenosi tabin od nekog tabina, prenosi tabin pa spomeni ime tabina. Uh, od nekog tabina da je on prenio od ovoga, znači to nekog, ne znamo ko je. Ako kaže ne zna se njegovo ime i ne zna se njegovo stanje, ili pouzdan, nije pouzdan, kaže fa aula alla yahtaju bihi. Kaže onda najpreče da se ne takvi tako ravija se ne dokazuje, ne dokazuje smislu, ne uzima se kao da mu je hadis u redu da je pouzdan. A onda dalje kaže wa in kan al munferidu anhu min kibar al atbat fa aqwa li halihi. Kaže, uh, kaže, u enkanu feridu anhu min kibare lesbad. Kaže, međutim, ako od tog ravije, tako, čije stanje se ne zna, prenosi od njeg neko ko je kibaru lesbad, od veliki učenjaka, po, od veli, pardon, od veliki pouzdani ravija, znači pouzdanih ravija u hadisu, ako prenosi od takvog nekog dženepa, fe akvali, ali to mu pojačava njegovo stanje. Vojuhteđu bi mislihi, Kaže, ovo jahteđu bi mislihi džematu kenesaju ibn Hibban. Kaže, e, sa takvim ravijama, takve ravije, kaže, uzimaju njihove hadise, ocjenjuju da su u redu im hadisi, imam Nesaj i Ibn Hibban. E, da razumijete čemu je znači. Ako imamo raviju, čije stanje nepoznato, je li pouzdan, nije pouzdan. Međul hal. Ne znam, je li pouzdan, nije pouzdan. A od njeg prenosi hadis neko ko je kibaru lefad, od velikih pouzdanih ravija. Kaže, to što prenosi od njeg povodan veliki ravija, to ukazuje da mu stanje, da mu pojačavamo njegovo stanje. A onda imam Nesa ibn Hiban, kažu, e, kaže da se tako uzima hadis. Međutim, šehak čiji sam ču, slušao komentar ovdje šehmi uh, e, Mensur Simari, kaže ispravno ovdje da je e, hadis takve osobe daif, da mu to ne, povačava, ne pojačava njegovo stanje što prenosi od njeg povodan ravija. Dobro. Kaže, vojen bu, marifetu, fiqat, uh, Tarihul Buhari u Ibn Abi Hatim u Ibn Hibban u kitabu Tahribul Kemal. Eh, izvor, izvor, znači knjige u kojima se znaju ravije, u kojima se znaju ravije, eh, pouzdane ravije, thiqat. Znači, u kojim knjigama hoćeš da znaš koji, eh, pouzdane ravije? Kaže to sljedeće knjige, kaže Tarihul Buhari, znači knjiga od, od Buhari, Tarihul Kabir, od, od Buharije, Buharije, Također kaže knjiga Ibn Abi Hatima, knjiga se zove El Džerhu wa Ta'dil. Džerh, džerh je znači da se spomine da je ravija ni u redu, ta'dil da se kaže da raviju da je pouzdan. Ta'dil znači ocijeniti raviju pouzdanim. Džerh znači ocijeniti raviju slabim. Knjiga Ibn Hibana, a to je knjiga Thiqat, El Thiqat. Znači pouzdan ravija. I knjiga kaže Kitabu Tehdibul Kemal, Eh, knjiga Tehdibul Kemal koju je napisao Hafiz al-Mizzi. To su te koje je navio ovdje koliko knjiga. Jedna, eh, dvi, tri, četiri knjige. Četiri knjige, kada hoćeš da se vratiš na ravio, da li je pouzdan, nije pouzdan, vratiš se na, eh, na, na ove, jedno od ove četiri knjige ili na više njih se odno zavisi gdje ima, gdje nema ravio. Određeno ravio, da li je govoren, da li nije govoren. Sljedeći fasl. <clears throat> Ovdje, ovaj, kad smo govorili o ovim ovdje stanjima, pouzdan, nepouzdan ravija, zanimljivo ovdje, sad će nam doći ovdje ovaj, govor o, kaže, ma ahređe lehu šejhan evu ahaduhuma ala kismin. Govori sa jednom poglavlju. Kaže, hadisi koje, koje su, ovaj, odnosno naravno hadisi i lanci prenosilaca, koje su naveli dva šejha, misli se na Buhariju i muslima, u svoja dva sahiha, kaže, ti hadisi se dijeli na dvije kategorije, dvije grupe pa ćemo onda spomenuti. Prva grupa, ta kaže ono što, što kaže ma ihteđa bihi fil usul, oni hadisi koji se spominju, kaže ma ihteđa bihi fil usul, uh, oni uh, hadisi, na sa lancom prenosilaca, koji se spominju fil usul, što znači usul? Osnovni hadisi. Hadisi koji se spominju na početku poglavlja. To su osnovni hadisi. Pogotovo kod imama muslima on kad spominje e, neko poglavlje spominje, govori o nekim temi i tu navede dva, tri, pet ili šest hadisa, nije bitno. Prvi hadis koji spominje, kod imam usta, to je najvjerodostojni hadis. On je najispravniji. Nakon njega što dođu, sve neko imaju određenu dozu slabosti u sebi. Koji su nadopuna oni sljedeći. Tako kod imamo Buhari, znači imamo osnovne hadise, a imamo onda hadise određene teme koje govori, a imamo onda hadise koje spominje, koje dolazi na nižoj kategoriji poslije toga. Pa kaže ovdje, hadisi Buhari i muslima se dijeli na dvije kategorije. Prva je, kaže, ono što spomenu fil usul, to su osnovni hadisi u poglavljima, prvi hadisi u poglavljima, može biti jedan, dva, tri, nije bitno. A oni hadisi poslije toga dođu koji ima određeni dodaci, dodaci ili dopune, određene, znači ima veći, veći tijel čini malo na nižem stepenu. Kaže, fa niha, druga kategorija hadisa, kaže, ma harređa lehu mutabeaten wa šehadeten wa iatibaren kaže što njih dvojica u dva sahiha spomenu hadise, ne kao osnovni hadise u poglavlju, nego kaže mutabeatan. Uh, e, mutabe znači hadis koji, uh, koji slijedi hadis taj sličan njemu, samo nešto ima drugačije u drugom rivajetu uh, uh, uh, ili drugi, rivaj, drugi lanac prenosilaca ili malo drugačiji tekst hadisa i tome slično. Uh, Kaže wa shahadatan. Shahadatan znači ima e, prenosi se drugi hadis od drugog ravije podupire istu temu. Kaže i atibare, spominju hadis i atibare koji podupire tu temu. Znači niti je niti je sličan niti je hadis isti taj hadis sa dodatkom došao, niti je hadis od drugog ravije govori o istoj temi, nego i atibare, znači i atibare znači ima određenu u njemu slabosti, ali podupire tu temu koju se govori. I ovo je vrlo bitna stvar da se zna, znači da Buhari i Muslimi imaju ovakve, znači ovakve kategorije hadisa. Imamo prvi koji je spomenut na početku poglavlja, imamo oni koji je spomenuti nakon tog početka. A ovdje kad već govorimo o tome, ovaj, e, prilikom slušanja komentara kod šeha Mensura Simara, on je spomenuo ovdje ono što je poznato kod učenjaka. Što se tiče dva sahiha, vi znate da ima, da ima određena kritika uh, vjerodostojnosti određenih hadisa u Buhari i Muslima. Jednom smo ovdje govorili, e, govorili smo o tebi, pitao sam vas koliko ima hadisa uh, ponavljanja, bez ponavljanja Buhari i Muslimu. Pričali o tome. Koliko ima hadisa u Muslimu s ponavljanjem? 12.000. Bez ponavljanja 7.000. U Buhari bez ponavlja, sa ponavljanjem koliko ima hadisa? Oko 6.000. 7.000. 7.000. Bez ponavljanja koliko ima? 4, 4, 4 nije ti isto povrko pa sa njih vredostojnije. To je koliko ima vredostojnije uopšte. Koliko ima bez ponavljanja Buhari? Buhari 7000 bez ponavljanja. 4000. 4000 bez ponavljanja. Ja, ja. E, o svi ti hadisa, znači, to smo navodili, znači, navodili smo s ponavljanjem, gdje ponavljam još jednom ako se zapisao? U muslimu. U muslimu, sa ponavljanjem 12.000, bez ponavljanjem 4.000. Bez ponavljanja četiri A u, u Buhari? Sa ponavljanjem 7275, a bez ponavljanja četiri. Ja. A onda imamo, znači oba četiri, a onda imamo mutefeku na lehi ima otprilike koliko? Mutefeku na lehi, to je sad dodatno ono, to sam pisao na onoj temi, koliko uopšte ima vredostodnih hadisa. Mutefeku na lehi, koliko ima hadisa, mutefeku na lehi, a onda ima što se izdvojio Buharija s hadisom određenim, a onda imamo hadisa koji se izdvojio, izdvojio muslim, ako nema i kod Buharije. Mutefekon Alihi ima otprilike oko preko 2000, 2100, 2300, zavisi kako ko brojiti hadise, jer malo je Buhari je došao komplikovanu načinu pisanja, rivajete hadisa, zbrajanjem i tako dalje. Onda imamo osta, ono čemu se izdvojio muslim, odnosno na Buhari ima više nego što se izdvojio Buhari, odnosno na muslim. Ostaci toga, znači, nakon, nakon 2300 hadisa, nakon 2300 hadisa koji su mutefekon Alihi, dolaze oni s kojima se izdvojio muslim više nego Buharija u odnosu na muslim. Dobro. Ja sam počeo da spominjem ovdje dodatak jedan ovaj radi fajde toga, znači eh, hadisi mutakad fiha hadisi koji su kritikovani i u Buhari i Muslimu. Eh, više ih ima u Muslimu koji su kritikovani nego u Buhari. U Buhari eh, kritikovani hadisa ima otprilike znači 80 hadisa. Od 7000 i nešto hadisa kritikovano je 80. I to ne znači da je čitav hadis kritikovan, nego neki možda dodatki, neki dijel, neki dodaci, neki dijelovi unutar hadisa. Naravno, odmah da naglasim ovdje, kad kažem kritikovan, to ne znači da hadis da je slab, da je da je po nekim učenjacima ima nešto sporno. Na najmanjem, na najmanjem stepenu koji se može tretirati ovakvi hadisi su da su dobri hadisi. Kad bi rekli da prihvati kritiku učenjaka koji su kritikovali ove hadise, Najmanji stepen da je dobar hadis. A u stvari bliže ispravnio e, ovaj, za većinu tih hadisa da su bili pravi Buharija i Muslim. Što su cijenili te hadise vjerodostojni. E, sva ta slabost kod Buharije se vraća na neke njegove šejhove. U, na, ovde, znači slabost dolazi često, ča, slabost često dolazi na ravije, a neka dolazi na neke, na neke dodatke unutar hadisa. Znači, e, prilike kritikovani hadisa u, u Buhari je ne prelazi taj broj. A, znači, od, 80 od onih s ponavljanjem, govorimo, znači, od onih 7000 i nešto, koliko smo rekli, koliko 7000 275. Znači, 80 su kritikovani. To je, znači, procentualno, izračunali koliko to procentualno dođe. To je jako malo procentualno. Znači, jako malo. I, I onda uzmemo u to, jako malo, i onda uzmemo u to da je većinom bio Buhari, skoro, kako kažem, ne hađiru, samo je bio Buhari u pravu. Nisu bili pravi oni koji su ga kritikovali u hadisa osim u nekim, nekim dodacima neke riječi. S druge strane imamo muslima. E, kod imama muslima više hadisa kritikovan. A to je 160 hadisa. Otprilike 160 hadisa kod imama muslima kritikovan. A nije čudo zašto 160? Zato što kod muslima u osnovi imamo hadisa s ponavljan 12.000. Pa je lokšno da bude veći broj koji je kritikovan kod njega. I u većini tih hadisa koji su kritikovani bio u pravu ima muslima manji dio neki dje, dje, e, kompletan hadis i dijelu hadisa da, da su bilo pravi oni koji su kritikovali. Mi smo spominjali, prošli put kad smo radili Bologu Maran, spominjali smo jedan hadis, spominjali smo jedan hadis kad govorili o, o kog dalje o misvaku, govorili smo jedan hadis koji je u muslimu, a koji je ispravno i bliže da je hadis slab. Koji smo govorili hadis? Onaj ašun min fitre, deset stvari su od fitre. O, to je hadis u muslimu, spominjate deset stvari fitre, a u stvari u hadisu ima jedan ravija koji je munker hadis, koji je slab ravija. Ima u njemu određene slabosti. Govorili smo o tom hadisu, spominjali smo njegov. Ova, ima, naravno, ima, ima muslim koji cijeni vredostojni. Znači, to je sad razilaže među mu hadisima, da li hadis vredostojni ili vredostojni. Drugi očenjaci, ima mame, drugi ocijeni taj hadis da je slab. Priča, za sebe govorili smo o tom hadisu. Znači, ovo onako radi fajde da znate, znači, e, kada govorimo o kritikovanim hadisima, ovdje govorim kritikovanim, a ne da kažemo 100% su slabi hadisi. Znači, znači, to je razilaženje između Buharije i muslima i oni koji su kritikovali a dovoljno je to fadlu tom hadisu da ga ima Buharija ocjenjuje vjerodostojno, dođe neki drugi kaže nije, ima on nije slabo znači. O tome se radi. I nemamo mi u tebe udjel da neko od nas kaže, aha, vidi ma, e, ima, ima kad je slabiji hadisa Buharija, nemoj se pravljati, nemoj, ne treba tako pričati uopće, znači. Dovoljno je fadlu tom hadisu i ravi koji ima Buharija stavio u svome sahiju i, mus, i muslim također. Dobro, ovo rad govorim nakon radi fajdi da znam. Znači, malo prije smo krenili, e, govorili o temi, o tome kako se u dva sahiha, E, hadisi dijele na dvije, na dva, e, na dvije vrste. Prvi koji su hadisi, ovaj koji su spomenuti u usulu, znači u početcima poglavlja, hadi, e, tematika kojima govori, a druga su vrsta hadisa, koji su spomenuti Buhara i Muslim, a to su mutabeaten šehadeten u jatibare. Mutabeaten, znači, rekli smo, mutabeaten, znači isti hadis, dođe samo sa drugim nešto, ne, ne, nekim tekstom uh, u, ovaj, u senedu ili, ili u tekstu hadisa. Šehadete, znači dođe isti ili sličan hadis samo drugoga shaba, a i atibaren dođe hadis, znači koji niti od drugog shaba, niti isti tekst, ali podupri tu temu. To ste tri rašte, razumijem šta to znači, mutabe, ta šahate, dojiti bare. Dobro. Kaže, fe meni hteđa bihi au ahaduhuma, volem ju vasek, vola gumize, fe huve thika, wa hadithi u qaviju. Kaže, što se tiče ravija, ovdje govorimo o ravijama cijelo vrijeme. Kaže, ono ravija, koga spomenu Buharija i Muslim, ili jedan od njih dvojice, u svoja dva sahiha, kaže, a taj ra, ravija, lem ju vesek, a taj ravija nije poznato da je ocijenjen, da je pouzdan ravija. U ola gumize, niti je neko išaretio da nešto problem kod njega. Kaže, fehu vesika, hadithu u qaviju samim tim što ga Buharija muslim naveli, jedan ni dvojci u svom sahima, znači to ga diže na stepen pouzdanog ravija. Što ne bi ga Buharija muslim spomenuli da u njemu, da, da on ima, da, je, da ima nešto problem kod tog ravije. I čak kad navedu nekog ravije koji ima određene slabosti, izabroju tog ravije te hadise, jer su, te hadise mogu prenijeti, a oni drugi ne mogu iz određene stvari koji mi tek sad izučavamo i saznajemo. U tom je veličina Buharija muslima. Kažemo, meni teđa bihi, evo, ahaduhuma, votu kullime fihi. A kaže, a kada spomeni njih dvojca, ili jedan od njih, spomenu nekog raviju u, u senetu, votu kullime fihi, a, a neki drugi muhadis, ili hafiz, ili imam hadisa, je govorio o tom ravi da ima nešto problem kod njega. Kaže, fetarete netku kelamu fihi te annuta, od džumura ala teufiqihi, wa hada hadithu qaviju neidaa kaže, moguće da bude taj, e, uglavnom kaže, bude taj ravija o kojim je govoreno, ta anuta, znači pretjerivanje. Nešto što mu se pripiše, što nije u redu, uopšte pripisuje. Neka sporedna stvar koja ne utiče njegovu pouzdanost uopšte. Kaže, o džumhur, ala tevzira, većina imama hadisa su na tome da je taj ravija pouzdan. Takav ravija, čak i u kojem je pričano, samim ti što ga Buhari muslim navodi svoj dva sahija. Kaže, vahada hadithu qavijun ejda. Kaže, hadis ovakvog ravije kaže, ja, pa ja, kavi, jak, ejda, znači, najmanju ruku je dobar. Znači, on kao ravija je dobar u tom lancu prenosilaca. Kaže, otarate nekun kelamu fi teljinihi wa hifzihi lehu i atibar. A kaže, nekad bude govor o njemu, o njegovoj slabosti. U stvari, riječ je o stvari o njegovom hifsu. Da je, nije bio, bio dobrog hifsa. Nije dobro hifsa, nije dobro prenosio. Znači, nije riječ o adaletu njegovom. Znači, nisu prenosili od ravija koji čiji je adalet narušen, nego neko, neko u stvar nije dobro prenio. Kaže, u alehu i atibar, znači takvi hadisi uzmaju obzir. Znači, on može pogriješiti nekim riječima, nešto što je dodo, ovako, onako, međutim, njegov uopšteno hadise takvi uzima. Kaže, u ada haditu la jen hatu an martebe dil husn. Hadis, hadis ovakvi ravija, kaže, ne spada sa stepena Hasan hadisa, dobrog hadisa. Eleti kad nusem mihi min edna deređati sahih, koji mi, kaže, nazivamo najniži stepen vjerodostojnog hadisa, a to je Hasan hadis, najniži stepen vjerodostojnog hadisa. Dalje kaže, fema fi kitabeini eh, bihamdillahi uh, bi ređunun ihteđe bihi Bukhari, au muslim, fil usul, wa rivajatuhu da'ifetun, bel hasanetun, au sahihatun. Kaže, nema u dva sahiha, kaže hvala Allahu, nema čovjeka, znači ravi, kojeg navede Buharija ili Muslim, fil usul, fil usul, znači misli se u onim osnovnim hadismu na početku poglavlja. Nema, kaže, nema ravija, kaže, koji su slabi. Rivajatu, da, kaže, čije su, čije su, kaže, rivajati slabi. Kaže, bel hasene au sahih ili su, kaže, sahihi ili su dobri. Zato kaže, e, ova, imam da bi kaže, bi hamdila, hvala dragom Allah. Znači, što govori u stvari o vrijednosti veličini knjige, e, knjiga e, Buhari i muslima, njihova dva sahija. A ovo, naravno, nemojte da vas buni, kad kažemo fil usul, znači, osnovni hadis na početku poglavlja, a oni drugi hadis koji dođu, koji podupiru poslije, znači oni uglavnom podupiru istu temu, znači, ne dođe on nešto posao, mogu sam dodati neke, neke dodatke i podupirati istu temu. Pa onda nastavlja o tome govor. Kaže, uh, ومن خرج له بخاري او مسلم في الشواهد والمتابعات ففيه من من من في حفظه شيء وفي تفريقه تردد kaže a što se tiče ravija kaže kome Buharija muslim koje, čije rivajete hadise spomenu fil ševahid vel mutabeat znači spomenu u hadisima koji su ševahid za neki hadis se kaže da je šahid drugom vjerodostojnom hadisu, znači kad dođe od istog ashaba hadis i podupire istu temu, govori isto, znači u istoj temi govori sličan hadis, sličan tekstom, možda nešto razlika, neke sitnice, podupire tu temu, ali na nižem stepenu zbog lanca prenosi lanca. To su šavahid. Mutabeat, to su mutabeat, znači hadis koji dođe od drugog ravije, drugog, hadis, drugog ashaba, ashab je drugi, a govori o istoj temi, podupri tu temu koja spomenuta u osnovnom hadisu. Pa kaže ovdje, kad Buhara i Muslim spomenu određeno graviju u tim hadisma, koji nisu osnovni hadis na početku poglavlja, nego ševahidima mutabeat, kaže fefihim fi e, hifti šejim, kaže u tim ravijama, u tim hadisima, kaže ima ravija u čijem hifsu ima nešto. Ima, znači malo nisu, baš na vaj višem stepenu pamćenja hadisa kaže u tevfikuhu, ocjenjivanje pouzdanosti ravija, ima razilaženje, neki ocjenju pouzdan, neki nisu pouzdan, tako dalje. A pa se sad šta kaže, kaže, fa kullu men hurriđe lehu fi sahihajn, fa kad kafezel kantare, fe la ma'dile anhu illa bi burhanin bejin. Kaže, svaki ravija, kaže, koji je spominut u dva sahiha, svaki ravija, znači, svi oni lanci prenosi laca. A to je ogroman broj. I ravija lanac prenosi laca. Koji su spomenuti u dva sahija. Fe kad kafezel kantara. Taj ravija, kaže, prešuo je kantar. Kantar znači most. Ravija koji spomenuti u dva sahija, prošuo je most. Šta znači prošuo most? Ovo je šta? I šaret našla? Kantaru. Ono, sirat. Prešuo je sirat. Ko što je čovjek kod nas koji kaže, do, prešuo je sirat. Allahu ekber, znači to spasio se. Prešao je sirat, znači ide u džennet inšala. I ovaj, prešao je sirat, prešao je kantar, prešao most. Kaže, ne, kaže nasu, kaže, fela ma'dile anhu. Ne može se da taj ravija se kaže spora, ne ravija, illa bi burhani bein. Osim da imaš jak argument da je taj ravija nešto nije vrijedu kod njega. Uh, Buhari je musika spomenuo sva dva sahiha, taj ravija koji je spomenut imenom prezimenom prešao je most da bi ga te ti curikno vratio, rekao ima nešto sporno kod njega, nije kod njega u redu, Džibdeli, daj dokaz, daj jasan, dobar dokaz da nešto nije u redu kod tog ravije. Zašto ovo kaže? Zato što su Buharija i Muslim, znači, toliko, toliko vremena, toliko istraživanja potrošili na tim ravije, na tim lancima prenosilaca, toliko studije pravili, da bi nekog ubacio u svoj sahih, znači, mora proći taj most. Ne može tek tako biti uveden i upisan u njihova dva sahiha. O tome znači govorim. O, faqad qafaz qantra wa fadna tarij. O, o kad spomni Zahabi naši. Za Raviju kaže ima neki Ravi El Buhari muslim spomni, jes. Kaže prošao je most, Allah. Da, džib, da je dokaz da je nešto sporno, pa da nije u redu kod tog Ravije. E, kaže, i onda, znači, šta to znači da to? Znači, to je kinajet. Preneseno značenju to znači da se ubraja taj ravija u sikala. Pouzdane ravije. Osnova je da je pouzdan. Kaže wala yultafat ila ma qilabi. I ne okreće se ono što je rečeno neko protiv njega nešto pričao. Osim da dođeš da imaš jasan dokaz, argument da imaš jasan dokaz, argument da je nešto sporno kod njega, a to je jako rijetko. I zato kaže Ibn Daqiq al-Id, ova osnovna knjiga, ima, imam Zeheb je napisao u, u, u što mi radimo po njoj, što je spominjem ovdje, znači rezimiruje knju Iqtirah od Ibn Daqiq al-Ida. Ibn Daqiq al-Id kaže na ovom mjestu, kaže va bihi nekul bihi nekul ove riječi kad kafe eh, za kantara prešao je most takav ravija čim je spomenut u dva sahiha kaže va bihi nekul mi tako smatramo i kaže vola nahruđ anhu illa bi bejanin šafin va huđetin dahiritik i kaže ne, ne izlazimo van toga ne uzimamo nešto drugo osim sa dovoljnim argumentom kaže va huđet i jasnim dokazom da je taj ravija sporan Ovo govori znači samo o tome koliko, koliko je na kom su stepenu dva sahiha Buhari i muslima. A, što znači da ne mora znači da nema neki detalji, neki hadisa, neki detalji, nešto što je kritikovano, ima jasan, dobar argument da to uredno, znači, ali taj argument mora biti jasan i dobar, ja, da bi se osporilo neka, neka riječ, neki ravi unutar dva sahiha. To u stvari govori, što ono kad kažu, jel, ovaj, dovoljno, dovoljno je fadla, ovaj sahihma buha, sahih Buhari Muslim u tome da mu tražiš detalje neke cincilitre nek, nešto da mu nešto nije u redu. Koja to koji od fadl tih knjiga ne znate koliko je toga knjiga mi ne možemo pročitati. Ne znam proći može život mnogi mada nećemo nikad pročitati Buhari Muslima. A on su napisao sad ti tražiš tamo neku riječ neki ravija nešto nije u redu. Da mislite koja je to fadl koja je veličina tih knjiga? E, onda ćemo ovdje stati jer je vrijeme da idemo pa ćemo nastaviti dalje, a pri kraju smo znači mukade. Alhamdulillah, rabbi alamin, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Molim Allah šano danas okupio s ome dženetu Ferdausu kao što nas je okupio danas ovdje. Znači idemo dalje. Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan